ilovila ilovila birinchi yigitlikka echinib qeriliq haqida e'tiqodlari yigitlikni kezib yurgan bulutdek o'tkazdim hayotimni o'tkinchi bo'ron shamoldek tugatdim esit yigitlik esit yigitlik seni tutib qololmadim tez qochirib ey yigitlik manga yana bir qitim kelsang olqinimni ko'tirib teginga tovar durdun to'shak salar edim afsus yigitlik qani qayoqqa ketdi qancha xohlasammu uningga erishamadim so'rasam hayotning lazzati jonning shodligi yigitlikdek yaxshi chog'i yo'q yoshlikning lazzatini yigitlikning rohitini hamdi yo'qotdim tutay deganda qochirib qochirivatdim to'g'ri tursam qerliqning ziyni foyda yo'q edi esi hayotimni behuda o'tkazdim ey yigitlik afsus chekib sana echinaman butun ko'rkamlikimni san ep ketding yiroqlashdim ikki mangzim org'uvondek qip edi bugun yuzimga zaparang uruqini surtdim ishbordek qora beshimga kafur purkidim to'lin oydek to'lg'an yuzimni qayoqqa ketkizdim tuman xil gul chechaklik porloq bahordak edim hazonliqqa aylandim hammani etdim qiyindek bo'yim o'qdek to'ptiz edi amdi yodek agri bo'ldi egildim mukchaydim esi hayotimni havas bilan behuda o'tkazdim amdi pushaymon bilan qon yosh oqquzmoqdaman yoshligimni o'tkazivatdim yigitlikni yo'qotdim kullarini bulg'idim o'zimni cho'ktirdim yemak ichmakni xuddi kolidek yeb ichdim orzu tilakni qo'g'lashib chang to'zon ko'tirdim qanchilag'an qushqa o'g'i heris bo'ldim suyindim org'imoqni minib xuddi uchar qushdek uchdim do'st birodarlarimga so'yimlik jondek edim dushmanim bo'lgan bo'lsa do'sin otdek o'rkitatdim qanchilag'an kishilarni ayblab so'kdim gunohsizlarga hukm qildim qo'l uzatdim til tekkizdim dushmanni yenggan polvondek xeli ko'krak keridim o'zimni mag'rur tutib tik cho'qqidek g'adaydim ichib yotgan odamdek uxlab amdi o'yg'ondim qarasam yo'ldan ozg'in ekanman xudodan uyaldim xudoning ibodatini qo'yib bandining xizmatini qildim dunyo qo'g'lashib yugurib o'zimni harg'uzdim orzu tilak uchun xeli yugurdim qutirg'an bo'ridek jahonni huvlatdim kishilarni tutib zo'rliq bilan pulini oldim ba'zilarga g'azab qildim koyidim ba'zilarni ranjitdim mandin rabbim nimishqa undoq qilding deb so'rasa qandoq bahonam bor uyatliq holga tushdim qoyisi talvining qiliqi buningdan battar bo'lgan o'tayotgan kunlar bilan o'zimni bazlab hayotni o'tkazdim shodliq o'tib ketganidek mushaqqatmi o'tib ketsa edi kun oylab behuda bo'ldi pushaymonga qarq bo'ldim o'ylab baxsam kisrodek yoki qaysardek bo'ptiman yoki shaddod va oddek jannat yasabdiman dunyoni go'yo iskandar tutgandek tutdim go'yo nuh yeshini yashigandek yashidim o'zim go'yo chaqmoqdek qilish tutgan haydar bo'ldim yoki rustamchi jahonga dong tarqatdim yana men go'yo Isa bo'lib osmonga o'rladim yoki noshirvondek to'g'ri qonun yurgizdim orun mol dunyosidek boyliqim tugal bo'ldi yoki ashobi rasdek to'mir shahar barpo qildim oxiri tuproqqa qaytadi ekanman bularning foydasi nima dunyo qilib qoldi ishki mato bilan katdim yalang'och kagin edim yergami yalang'och kirishim kerak nima uchun dunyoga o'zimni buncha bola urib ketdim o'tkinchi dunyo bo'ron shamoldek o'tib ketdi o'tkinchi dunyoga g'obilliqimdan berildim hayotga foydaliq bo'lgan yaxshi ishlarim qani tiriklikimda terigan etizim qani nima terg'an bo'lsam oxir shuni o'ridim nima o'rig'an bo'lsam o'zim shuni tetidim yigitlikni o'tkizdim qeriliqqa yatdim nima uchun so'zimni chechivatdim amdi tovba qilaman uzun tunlarda yotma eganga toat ibodat qil o'yg'on tinmay yig'la gunohlar tigida besilib qoldim Yılan qurt qo'ng'iz yemi bo'ladigan jonni beqib, har xil ne'matlar bilan nima uchun parvish qildim? Ey uflagan vujud, sen uyg'on. Tinmay yig'la. Xudoga ibodat qil. Unda qilmasang yo'qolg'ining shu. Qiyirliq changiliga oldi. Yigitlik yiroqlashdi. lazzat ketdi endi boradigan udul yo'lni topdim bak konu dunyo xalqni ko'p oldidi men qaysisiga kiraman nimishqi dunyoni shuncha so'ygandiman yo rabbim meni o'yg'otqin san egamsan meni dargohingdan qo'g'lima dilimni pakladim gunohlarni kechirgichi egam yolg'iz o'zingsan meni apu qil gunohlarimni unutdim